Justuki hor, eh, zemaki uh, berriak atera baitira eta gelak esten bai dizkikute uh, eh, kasle gehiago izanki uh, eh, elduden urtean uh, bederatzi uh, ikasle gehiago ukanen ditugu eta ez dugu lertzen uh, zenako uh, gela horiek esten dizkikuten. Jan nahi kodu elduden urtean laugajenean eta irugajenean uh, ogoita amak baino gehiago uh, ikasle ukanen ditugula. Eta gainerat ez dituzte kondatzen uh, IEP-eko ikasleak gure gelan izanen direnak ere beraz uh, ezingo dugu uh, untsa erakatsi uh, baldintza honetan uh, ikasleentzat. Gertatzen da beste kolegio batzuetan, adibidez argian ere beharazoa dute. Ez da, beti hori gertatzen, eh? batzutan iepeko ikasleak ondatuak dira, batzutan ez, hori dugu ez ulertzen. Eta hori dugu uh, zinez jakinarazi eta, eta onartarazi ere uh, ure gelak errekuperatzeko eta ikasleak untsa ere uh, sartzeko geletan.